DIOGENES kai FALARCOS Diogenes, ho cunicos philosophos, loidorumenos hupotinos falarcu eipen. Ego men u loidoro, me genuito, epaino de tas trichas, hoti craniu cacu ape lagesan.